Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! radījuma arī Latvijas klausītāji. Esam atpakaļ pirmdienā raidījumā Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un šodienas epizodē ar liecībām dalīsies Samuēls Rozentāls, kurš vada radījuma arī Latvijas raidījumu Kedās, un raidījuma otrajā daļā ar liecību dalīšos es, Santija. Tātad šodienas raidījumā mēs ar Samuēlu liecināsim par to, kā mēs atradām Dievu, par to, kā mēs turamies pie Viņa un kā mēs cīnāmies brīžos, kad mēs varbūt esam pakrituši un kāpēc tā mēs esam cēlušies. Tāpēc pirmajā raidījuma daļā klausīsimies Samuela liecību. Mani sauc Samuels Rozentāls, esmu jaunietis, rādījuma arī brīvprātīgais. Un, ja man ir jārunā mazliet par savu ticības ceļu, tad tas ir ļoti vienkārši. Es piedzimu ticīgā ģimenē. Man palaimējās, bet patiesībā būtu jāsaka, ka Dievs tā izvēlējās. Jau no bērnības mēs devāmies uz baznīcu, mēs ejam vecajā svētajā ģērtrūdas baznīcā. Vakaros vienmēr lūdzamies, tā kā es tiku uzaudzināts kristīgi. Uh, kaut kas, ko es no bērnības atceros, ir tas, ka man ļoti patīkās dažādi bībeles stāstu varoņi. Tie bija tā kā mani supervaroņi - Mozus, Dāvids, Samsons, Daniels un vispārējie. Jo, ja tā padomā, Vai gan uh, ik viens no šiem, vai gan, piemēram, Daniels nepiedzīvoja daudz lielākas brīnums, kā, piemēram, Supermens vai Batmans. Mēs varam lasīt par Danielu. Daniels tulko sāpņus, saņem pravietojumus. Viņa trīs draugi nesadag uguns liesmās, bet pats Daniels uh, tiek paglābts no lauvām. Arī, arī citi Bībeles varoņi tiek izglābti un uh, piedzīvo daudz dažādas brīnums un dievu žēlstību. Dāvis neskatāms reizes tiek paglābts no ienaidniekiem un atbrīvo savu tautu, Dievs viņam palīdz cīņās. Arī, arī jaunajā derībā varam lasīt, apstuļu darbos Pēteri, eņģēlis atbrīvo no cietuma. Visi šie stāsti jau bērnībā man ļoti pārsteidza un iedvesmoja, jo tie ir ne tikai interesanti vai arī spriedzes pilni, kā varētu teikt, bet tā ir patiesība. Pierakstīt gadsimtu garumā, nodot mums, nevis lai mēs vienkārši, tā kā, nezinu, tā kā skatītos filmas vai nevis vienkārši izbaudīt tā kāds jauks stāstījums vai pasakiņš, un lai nu mēs no tā mācītos un slavētu Dievu par viņu darbiem. Bet uh, mazliet paturpināt par sevi. Bērnība paiet, un tad sākas cīņa. <laughs> tā kā tad sākas karš ar viskaut kādiem ieradumiem, kaislībām, nodomiem. Man katra diena ir kā cīņa, kā spriedzes pilns trilleris, kurā es cenšos cīnīties par labu. Pāvils jau raksta, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Mēs visi krītam, tā ir. Lielākā daļa no mums, ieskatot mani, krīt katru dienu. Protams, nevienmēr tie ir milzīgi noziegumi. Tie var būt arī vienkārši kāds nelaipns vārds, īgņas noskaņojums vai arī pārāk ilga sēdešana Instagramā neko nedarot. Tās jau ir tādas mazas lietiņas. Bet katras dienas beigās, nu tā iznāk, jā, lai arī kā censtos un kā dzīvot dienu, katras dienas beigās, nu kaut kas prātā ir tāds, ko varētu darīt labāk. Bet tas, tas man dod arī iedvesmu turpināt censties. Jo jēkab vēstulē rakstīts, tūlīt izlasīšu. Uh, turiet man, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinām, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījums sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl, citādi beigas. Tātad mēs varam lasīt, ka mums būtu jāpriecājās, ka mums ir kārdināšanas. Un varam arī dzirdēt no dažiem svētījiem. Es tagad nevarēšu atsaukt, atsaukt atmiņā, kurš tas precīzi bija un kad. Bet bija kāds svētais, kurš, uh, vai nu svētais, vai es nezinu, vai viņš tās tika oficiāli pasludināts, bet bija kāds cienījams uh, mūks, kurš, kurš teica kādu dienu sūdzējās vai vismaz nu, izteica neapmierinātību, ka Šodien nebija nevienas kārdināšanas, kuras, kā, kuras varēja likt savu spēku cīņai, nevienu kārdināšanu vairs nesaņēma. Un redz, kā šis eh, vecais vīrs uztraucās, tāpēc, ka viņš nesaņēma kārdināšanas. Un tāpēc mums būtu jāpriecājas, ka mums ir šīs kārdināšanas, jo tajā, tādā veidā mēs varam kļūt spēcīgāki, ja pārbaudīšana rada izturību. Un, eh, un eh, ja, tur, jā, ja turpinām par manu dzīvi, Tad uh, ir gadījušies posmi, kuros klājās labi, kuros, jā, mēs, kad, kuros esmu, es esmu safanojies, vai bijis pārmērīgi entuziastisks, visu darīt, esmu lūdzies, tik un tik lūkšanas, jālasa tik un tik nodaļas no svētiem rakstiem, nedrīkst darīt to, jādara šis te. Un kādu brīdi jau kaut kas izdodas. Bet tad uh, vienā dienā tu pamosties, un, un uh, nekam vairs nav spēka, pat mazai lūkšanai. Un tādos brīžos, man liekas, galvenais ir palikt uz ceļa un darīt to, cik iespējams. Jo, jo ja esam pazemīgi, Necenšamies būt pārāk vai vislabākie, jo tad Dievs mūs tiešām satriec ar pazemību un, un pārmāca mūs. Bet, ja mēs esam pazemīgi un darām tik, cik spējam, arī pārbaudījumi netiek likt pār mūsu spējām. Nu, es jau esmu jaunietis un vēl daudz kriti, kritīšu un <laughs> daudz reizes celšos, cerams, bet viena lieta man ir uzmundrinājusi vienmēr. Tā kā stāstīja, ka bērnībā man ļoti patika stāst par Bībeles reāliem supervaroņiem, Arī tagad mani ļoti uzrunā un iedvesmo stāst par svētajiem un dievu vīriem un sievām, kas tiešām ir sasnieguši pilnību visos likumos. Jā, jo dieva varnais stāsts nebeidzās kaut kur pirms 2000 gadiem, kad nāca tie pirmie apstuļi, un tad, tad viss tika izdarīts, un tagad mēs te vienkārši tā dzīvojam. Nē, kopš tā laika ir notikuši tik daudz notikumu. Dievs ir tik daudz reizes darbojies un turpina darboties. Mēs varam lasīt par tik daudziem svētajiem, kur tiešām ir piedzīvojuši ļoti ārkārtīgi pārsteidzošs brīnums, notikums. Un, eh, piemēram, kad es noskatos filmu, ja, vai, vai kaut ko tādu, kas man tiešām ļoti patīk, es gribot, negribot, es gribot, negribot sāku imitēt vai līdzināties kādam no galvenajiem varoņiem. Un arī, kad mēs daudz pavadām laiku kopā ar cilvēkiem, kurus mēs apbrīnojam, arī mēs paši kaut vai mazliet sākam censties dzīvot kā viņi. Un tāpēc tik svarīgi ir, tāpēc tik nozīmīgi un tāpēc tik jauki ir, ka mēs varam lasīt par svētajiem, Jo, jo, piemēram, man vienmēr rodas deksme turpināt cīnīties. Es vienmēr domāju, kaut mēs nu varētu arī kaut mazliet, kaut mazliet pil kļūt pilnīgāks jā, savā dzīvē, kaut vai mazliet darīt dievu gribu vairāk savā katru dienu, kaut vai mazliet. Un e, mēs varam teikt, ka jā, svētos dievs īpaši izredzēja, un mēs nekad nebūsim tik svēti kā viņi, bet tā no zila gaisa jau arī viņi netika izredzēti. Tas notikās tāpēc, ka viņi lūdzās un arī paši cīnījās. Un tad tā doma man interesanti šodien radās. Iedomājieties, kā Dievs uzlūko katru mazo bērnu, zīdainīti, kas piedzimst. Iedomājieties, kā viņš redz viņa dzīves ceļu, ja šis zīdainīts sekot Dieva prātam. Iedomājieties, kādus svētos un dieva kalpus Jēzus redz katrā bērniņā. Ja? Mūsu uzdevums ir sekot viņa prātam, jo tad, ja mēs sekojam viņa prātam, viņš mūs vadīs uz pilnību, spēku, prieku un mūžīgo dzīvību. Tā kā Tas ir viss, ko es varu teikt. Vienkārši turpināsim cīnīties, cerēsim uz Dievu un teiksim viņa darbus. Paldies Samuēlam par skaisto liecību, un pirms raidījuma otrās daļas dosimies nelielā muzikālajā pauzē. sēdi tu, maigi atveri un dziesmai jāterpī. Atbrīvošanu uzvaru tā nes un baigi. tu sklēpī jau tevis izredzēts, vārdā nosaukties. Un tavā ģimenē esmu atzinājis, no nu esmu es tavs bērns. esam atgriezušies no muzikālās pauzes, un jūs klausāties raidījuma Dievs ir ļoti, ļoti labs. Turpināšu raidījumu otro daļu ar liecību, kuru sniegšu es. Tātad mani sauc Santija, man ir 20 gadi, un es liecināšu par to, kā es vispār atradu savu ceļu pie Dieva, un par to varbūt kādi bija šķēršļi šajā ceļā, un par to, kas man vēl joprojām tur pie Dieva. Es sākšu nedaudz ieskicējot um, savu bērnību, uh, jo es uzaugu nekristiešu ģimenē, kas nozīmē, ka man bērnībā īsti netika stāstīts par Dievu. Vienīgais, ko es zināju, ir tas, ka mana oma ir katola, bet es neatminos nevienu brīdi no savas bērnības, kad man tā tīri tika sludināts evaņģēlijs no kāda no maniem ģimenes locekļiem. Un tādi pirmie jautājumi par Dievu, par ticību man radās tikai tad, kad es sāku iet skolā un uh, parādījās tādas tādi priekšmeti skolā kā ētika un kristīgā mācība. Protams, nebija tā, ka man nebija pilnībā ne mazākās nojausmas par to, kas ir kristīgā mācība, un nebija tā, ka es speciāli no tā izvairījos, bet kaut kā tā vienkārši salikās, ka man šķiet to izvēli par to, uz kuru, prie, kuru priekšmetu man mācīties, veica mani vecāki. Tā kā tās bija vienas no pirmajām klasēm, bet mācoties ētiku skolā, vienmēr bija tāda interese par to, ko klases biedri dara kristīgajā mācībā, par ko viņi tur mācās, kādi viņiem ir uzdevumi, par ko viņi runā, vai, vai viņi vispār runā, vai viņi uzdod jautājumus, vai viņi atbild uz jautājumiem. Jā, un tas jau bija tāds, tāds brīdis bērnībā, kad man pašai radās šie jautājumi ne tikai aiz tīras intereses, ko dara citi, bet arī ko nozīmē tas, ko viņi mācās, un, un kāpēc vispār tāds priekšmets ir, kāpēc, kāpēc mums ir dota tā izvēle. Bet, protams, to es pieminu tikai, lai nedaudz ieskicētu to bērnības ainu un, un manas attiecības, limitētās attiecības, ja tā var teikt, ar ticību un dievu tajā laikā. Bet es teiktu, tāds īstais brīdis, kurā es satiku dievu, bija man šķiet, tā bija sastāvā vai septītā klase. Un cik es sevi atceros, es vienmēr esmu bijis tāds diezgan slimīgs bērns, diezgan slimīgs jaunietis, ļoti, ļoti bieži saslimu ar, ar smagākām un varbūt ne tik smagām kaitēm, bet vienmēr bija tā apziņa, ka ka manā ķermenī ir tāds, ja var tā teikt, pēdiņās slimais kauls. Un tas laika periods, kad es to izjūtu vis, visspēcīgāk un vissmagāk, bija jā, tieši tā 6. un 7. klase, um, kad pēkšņi. Mm, Nu, burtiski no zila gaisa parādījās tādas pēkšņas sāpes ķermenī, konstantas, nepārējošas. Un, protams, pirmais instinkts ir ah, es atkal esmu saslimusi, un man atkal ir jāiet pie ārstiem. Bet tas, ko es īsti nezināju, ir tas, ka šī reize būs nedaudz citādāka, jo tieši šoreiz ārsti man nevarēs īsti pateikt, kas man kaiš. Un šajā reizē tās sāpes tiešām bija tik neizturamas un tik ilgstošas, ka man tiešām šķita, ka man vajadzēs saukt ātrā palīdzību, bet nebija arī īsti, tā, nebija īsti tāda sajūta, ka, jā, es tulīt nomiršu, man noteikti vajag saukt ātrā palīdzību. Tās bija tādas sāpes, kuras ir grūti ciest, ir grūti neievērot. Uh, noteikti nav tā, ka es nevarēju pastaigāt, bet, uh, bet tās sāpes bija pietiekami spēcīgas, lai visi apkārt zinātu, ka, ka, es, jā, ka es esmu sāpēs. Un, uh, jā, tā iemesla dēļ es arī devos pie vairākiem ķirurgiem, pie vairākiem ārstiem. Uh, un neviens man patiesībā īsti nevarēja pateikt, kas man kaiš, jo gan visi analīžu rezultāti, gan, gan visas pārbaudas, kuras izgāju, uh, tās atbildes, kuras es guvu šo pārbaužu un analīžu rezultātā, um, bija labvēlīgas man. Tādā ziņā, ka tās atbildes bija tādas, ka ar mani nav nekas skaists, uh, ka fiziski uh, man viss ir kārtībā. Un patiesībā, kas mani pārsteidz, varbūt nedaudz ir tas, ka neviens ārsts arī īsti neieteica ielūkoties tādā psiholoģiskā aspektā vai uh, ja neieteica īsti doties ne pie psihologa, ne psihoterapeita vai psihiatra, pārbaudīt, vai, vai tas nevarētu būt kaut kas saistīts ar, ar prātu vai nervu sistēmu. Un šo domu man uh, pameta mana ome, kura jau no sākta gala, kad, uh, kad šīs sāpes sākās, uzstāja, ka man nevajag doties pie ārstiem, uh, kaut gan viņa pati strādāja slimnīcā to brīdi. Un jā, viņa jau no sākta gala teica, ka ar mani fiziski nekas nav kaišs, un ka visas tās sāpes ir negluži izdomātas, bet viņi jau no sākuma gala teica, ka tās ir prātā un ka tās nav saistītas ar fizisku saslimšanu. Un tas tieši bija laika periods, kad mani krustvecāki ļoti aktīvi, nu, tagad mani krustvecāki, tolaik viņi nebija mani krustvecāki, bet tas bija laiks, kad viņi ļoti aktīvi gāja uz baznīcu. Viņi arī ļoti, ļoti daudz pie mums brauca ciemos, uh, Mēs ļoti daudz diskutējām, runājām, bet kaut kā īsti nekad tās sarunas nebija aizgājušas tādā, tādos dziļumos, it īpaši par ticību. Un, jā, un kad viņi uzzināja par to, ka man ir šā, šādas problēmas, šādas veselības problēmas, šādas sāpes, um, mana krustmāte piedāvāja vienkārši aizbraukt viņiem līdzi uz baznīcu un, un parunāt varbūt ar mācītāju, un, un, un vienkārši būt tur, būt tur kopā ar viņiem, ieklausīties un vienkārši būt klātesošai uh, tur, baznīcā kopā ar Dievu. Un parasti manī ir tāda ļoti izteikta pretestība, kad cilvēki liek man kaut ko darīt, bet es īsti neizjūtu tādu piespiešanu, es īsti neizjūtu jā, tādu spiedienu no viņa puses, uh, vai ka viņi tiešām arī sagaidītu, ka es tur brauktu ar viņiem. Bet kaut kā es īsti par to tajā brīdī nedomāju, un nu, es vienkārši piekrītu. Es piekrītu aizbraukt ar viņiem uz baznīcu, es piekrītu aiziet uz dievkalpojumu. Un kaut kā sarunās pēc tieši tā pirmā dievkalpojuma, kuras biju, es uzzināju, ka mani krustvecāki vada arī svētdienas skolu. Un viņi patiesībā man īsti nepiedāvāja. Viņi arī īsti nejautāja, vai es vēlētos piedalīties, vai, vai kādi citādi iesaistīties draudzes pasākumos. Uh, un šī iniciatīva radās mm, jā, es, es pat īstenībā nevaru teikt no zila gaisa, jo es tiešām ticu, ka tas bija no dieva tajā brīdī. Jo manī pēkšņi radās tāda apziņa, ka es vēlos doties uz svētdienas skolu, es vēlos tikt kristīta un iesvētīta. Jā, un tāpēc es biju tā pirmā, kura pajautāja, vai es nevis vai, bet kā es to varu darīt. Un tad manā dzīvē iesākās tāds ļoti, ļoti skaists periods, kurā es biju ļoti, ļoti tuvu dievam tieši tādā ziņā, ka es varēju viņu beidzot iepazīt kā arī tas mani ļoti, ļoti tuvināja ģimenei un it īpaši maniem krustvecākiem, par kuriem es esmu pateicīga arī šodien, jo man šķiet, ka tās attiecības šobrīd ir augušas tā, ka es sākotnēji esmu ļoti mācījusies no viņiem, bet tagad, kad mēs visi esam pieauguši cilvēki, mēs varam mācīties cits no cita, tāpēc, ka mēs īstā nekad nebeidzam mācīties arī no, no jaunākajiem, arī no maziem bērniem. Jā, un tas, ko es principā vēlos pateikt par šo dzīves posmu, ir tas, ka tas bija ļoti, ļoti skaists, ļoti bagātīgs. Un izējot cauri visām tām sāpēm, es sapratu, kas man trūka. Aizmirsu arī pieminēt, ka tās fiziskās sāpes ar laiku arī tā izgaisa. Diezgan, diezgan strauji patiesībā, ne ar laiku. Nebija tā, ka pagāja ļoti ilgs laika periods, kad, kad es sāku just atvieglojumu. Tas bija patiesībā diezgan pēkšņi un man tiešām tajā brīdī šķiet, ka esmu piedzīvojusi brīnumu. Man vēl joprojām tā šķiet, bet jā, diemžēl šim laika posmam arī kaut kādā brīdī pienāca beigas. Tādēļ, ka es pabeidzu vidusskolu, man nācās pārvākties uz Rīgu, kas nozīmē, ka es īsti neierados uh, uz dievkalpojumiem savā draudzē, jo paralēli Rīgā strādāju brīvprātīgajā darbā, man arī paralēli bija um, vienkārši darbs, bieži strādāju brīvdienās kā arī neminot pilna laika klātienes studijas, kas nozīmē, ka mājās ierados tikai reizi mēnesī, un tad es vēlējos būt ar ģimeni. Tāpēc, jā, varbūt man, man tas tāds pirmais studiju gads, tas mani ļoti attālināja no dieva. Es īsti vairs arī neinteresējos, neinteresējos par to, kā uzturēt attiecības ar dievu, neinteresējos par to, ko man tās attiecības vispār nozīmē. Bet tas arī tiešām nebija tāds ļoti ilgs brīdis, tāpēc, ka Dievs man šeit to ļoti, ļoti ātri pamanīja, un jau ziemas vidū es iepazinos ar vēl kristiešiem. Tas man nedaudz atgādināja to brīnišķīgo dzīves posmu, kurš man bija no 7. līdz 12. klasē. Tas man atgādināja arī to, cik skaistas attiecības un draudzības ar cilvēkiem var būt, ka tās ir dievā. Bet viss tas kopā tobrīd nebija pietiekami, lai es apzinātos to, kāpēc man nepieciešama ticība, jo, ja mēs sekojam tikai cilvēkiem un ne dievam pašam, tad tā ticība nebūs tik spēcība, spēcīga. Tāpēc es domāju, ka tā arī sākotnēji varbūt manī iekšēji sabruka, jo es ļoti, ļoti sekoju arī cilvēkiem, ne tikai dievam. Esot jaunietim, es šeit jauniešiem tas ir tāds diezgan bieži sastot, sastopams fenomens, ka mēs sekojam jā, līderiem, citiem cilvēkiem, citiem jauniešiem, pieaugušiem cilvēkiem. Un uh, nevis tam, kam mēs patiesībā ticam, vai tā, nevis kaut kādām savām vērtībām. Un tāpēc man bija jāsaņem vēl viens trieciens, lai es to kārtīgāk apzinātos un atgrieztos pie dieva. Un šis trieciens, protams, atkal bija veselības jomā. Uh, es atkal saslimu tieši identiski tādu pašu kaiti kā pirmo reizi kas mani vispār atveda pie Dieva. Un tā atgriešanās īsti nebija tādā lūkšanu ceļā, ka es lūdzu pēc palīdzības, ka man ir tik slikti, ka man sāp, ka man, ka man pēkšņi ievajagās Dievu tikai tad, kad man ir slikti. Bet tā apziņa radās tad, kad es sapratu, ka es esmu ļoti, ļoti pateicīga par visiem tiem cilvēkiem, kas man bija blakus tajā brīdī. Uh, nu, ne fiziski blakus tieši tajā brīdī, kad man palika slikti, bet vispār manā dzīvē, kas bija gatavi mani atbalstīt, kas bija gatavi skriet man palīdzīgā, kas bija, kas rūpējās par mani, kas visu laiku jautāja, vai man viss ir kārtībā. Un man šeit tas bija tas brīdis, kurā es to apzinājos, kad es pateicu paldies Dievam par cilvēkiem, kurus Viņš ir devis manā dzīvē. Un bija arī brīži, kuros es tiešām sadzirdēju viņu runājumu ar cilvēkiem, kas arī man vēl šodien liek domāt, ka Dievs ar mani runā caur cilvēkiem, tieši caur maniem tuviem cilvēkiem, caur svešiniekiem un tā tālāk. Un tieši tāpēc, ka bija šī vārdos neizsakāmā pateicības izjūta, kuras no sākuma varbūt nesasaistīja ar Dievu, bet tiešām bija vienkārši ļoti, ļoti pateicīga par tiem cilvēkiem un pateicos arī viņiem. Tieši tāpēc man šeit atkal tika dziedināta un pēc, pēc tās dziedināšanas, jā, kad, kad atkal šīs sāpes bija vienkārši maģiski izgaisušas, un atkal bija tāds atbrīvošanas brīdis. Tikai tajā brīdī es to sasaistīju ar Dievu un biju vēl desmitkārt pateicīgāk. Un es varu liecināt, ka kopš tā brīža ir bijis tikai labāk. Man ir vēl daudz vairāk lietas, par kurām būt vēl pateicīgākai. Ir tik skaisti brīži dzīvē, un ir tik, tik skaistas attiecības un draudzī, draudzības ar, ar man tuviem cilvēkiem, kurus man nebūtu, ja man nebūtu šīs šī atgriešanās un vispār šīs attiecības ar Dievu. Un jā, uz šādas notis arī vēlos klausītājiem novēlēt, būt pateicīgiem ikdienā, būt pateicīgiem šodien, ne tikai par lietām, cilvēkiem, kurus viņš ir uh, ielicis mūsu dzīvēm, bet arī par attiecībām ar viņu, jo, jo arī tās nav garantētas, ja mēs viņu nemeklējam un necenšamies viņam sakot un, un vispār kaut kādā veidā veidot attiecības ar viņu. Tāpēc jā, vēlos pateikties šodien arī jums, klausītāji, ka esat ar mums, ka klausāties rādījumam arī Latviju un raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Paldies vēlreiz arī Samuēlam, un raidījuma noslēgumā dosimies pēdējā muzikālajā pauzē. Lai sveitīgs jums šis vakars un viss nedēļa! Tā! tibia sumus tui 那雾。